для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Саша раптам адчула страх. Калі Марыя Сергеевна думае, што ёй прыйдзецца некуды ісці, значыцца сапраўды небяспека блізка. Хвілін колькі назад яна ціха і мірна сядзела на знаёмым бальнічным двары, любавалася з крутога берага Дняпра, і ёй зусім не хацелася ехаць далей. А цяпер заспяшалася, цяпер ёй хацелася як мага хутчэй апынуцца на тым беразе вялікай ракі, лугавым і лясістым быццам немцы маглі прыйсці сюды праз якую гадзіну. Яна расхвалявалася, пакуль чакала Аню, якая хадзіла адведаць сваячку, і заплакала, калі Марыя Сергеевна на развітанне абняла яе. Калі выехалі за мястэчка, Саша раз-пораз прасіла Аня, «Хутчэй, хутчэй, Аня!» Аня, не шкадуючы, сцёбала пугай коня. Але дарога была пясчаная, сонца стаяла высока і моцна пякло, конь стомлена матляў галавою не хацеў бегч. Хутка іх запынілі вайскоўцы і сказалі, што далей па беразе праезд закрыты. Можна аб'ехаць толькі па вёсках. Яны назвалі вёскі ў баку ад Дняпра, паказалі на далёкія сады, што былі відаць за морам жыта, але Сашы здалося страшным аддаляцца ад Дняпра на захад, і нядоўга думаючы, яна павярнула назад. «Куды ж мы цяпер?» – спытала Аня. «Не ведаю, Саша». «Не ведаю, Аня», – бездапаможна адказала Саша. «Я нічога не ведаю, можа, параемся з Марыя Сергеевнай». «А чаго раецца?» трэба ехаць на рэчыцу, там мост. Масты бамбяць, Аня. Ці ёсць ён там мост, можа, яго даўно няма. Нібы ў пацвярджэнні яе слоў, далёка на поўначы пачуліся глухія выбухі. Саша скаланулася і зноў папрасіла хутчэй, Аня, хутчэй. А куды ж нам спяшацца? адгукнулася жанчына. Я переплыву на лодце і пайду пехатой. Больш нікуды не паедзем. Думка такая прыйшла неяк адразу і здалася такой простай разумнай, што Саша здзівілася, як яна не здагадалася пра гэта раней. Навошта яна марнавала час на пошукі парома? Каб прыехаць дадому з набыткамі, з гэтымі трантамі, мяшком збожжа? А навошта яны гэтыя набыткі? Каму яны патрэбны ў такі час? Як ёй не сорамна было думаць пра гэта, калі навокал такое робіцца? адна пойдзеш спытала помаўчаўшы аня з ленкой з ленкой у тымі бяда что з ленкой каб адна свет вялікі ідзі куды хочаш а так аня зноў помаўчала подумала потым тихо сказала я пойду с табой правяду ўсё-таки не адной Пачуццё гарачай удзячнасці да гаспадыні захлынула Сашу. Расчуленая яна нават не магла выказаць словамі гэтай удзячнасці і прыглынуўшы слёзы сказала: «Вас свае дзеці чакаюць Аня. А Пачакаюць. Не маленькія, адказала жанчына і моцна тузанула лейцамі, ляснула пугай, пагнала каня на ўскач. Ганнай сваячкі, куды яны заехалі, каб пакінуць каня Саша з ліхаманкавай паспешлівасцю выбрала з рэчаў самыя неабходныя пялёнкі, кашулькі, пару сваіх плацяў. Гэта ўсяго здзівілася Аня, убачыўшы ў яе руках зусім невялічкі клунак. А што мне трэба, акрамя ленкі? О. Табе не трэба, ёй трэба, з гаспадарскай разважлівасцю запярэчыла Аня. Ты, Шурачка, быццам жыць не думаеш, а ў жыцці ўсё спатрэбіцца. Гаспадыня сама выбрала ўсё найлепшае, навязала ў стольнік даволі вялікі вузел, прыладзіла яго сабе за плечы. Дарымна Саша прасіла не браць так многа, яна і слухаць не стала, яшчэ сама дакарала: "Ой-ой-ой-ой. Ідзеш у такую дарогу, а нават што есці не ўзяла, га?" святым духам ды молитвами не проживеш, Шурачка!» Яна дала Саше клуначак з ежай, напхала сабе ў кішэні яшчэ нейкі маленькі пакунак, бутэлечак. Па вузкай крутой сцежцы яны спусціліся да Дняпра. Плынь ракі, як заўсёды, была спакойная і велічная, прыемна пахла вадой і рыбай, і Саша на момант супакоілася, адагнала свой панічны страх – Але праз момант вайна і небяспека зноў напомнілі пра сябе, напомнілі дзіўным чынам, нечаканай па-свойму жахліва. Стары пануры лодачнік з ускудлачанай барадой запрасіў іх за правоз цераз раку 100 рублёў. Пабойся бога чалавечаці пры сваім ты розуме накінулася на яго Аня за два рублі перавозілі. Я і па рублю перавозіў. А цяпер і за што не хачу, навошта яны мне грошы, а? Што я за іх куплю? Пляшкі, гарэлкі нідзе не дастанеш. Заўтра ім, можа, наогул ніякай цаны не будзе грашам гэтым. Але ж май сумленне, стары чалавек. Жанчына з грудным дзіцем ад вайны ўцякае. Ха! Навошта яна так гаворыць, уцякае, спалохалася Саша. Слова гэтае непрыемна ўразіла яе. Упершыню падумалася, што магчыма усе жанчыны ў вёсцы, Марыя Сергеевна вось яна, Аня, зразумелі яе ад'езд іменна так. Уцякае. Я не уцякаю. Я іду дадому да сваіх. Кожнаму хочацца быць бліжэй да сваіх. Саша выхапіла з кішэні хустачку з грашыма, развязала вузялок з зубамі і працягнула старому грошы. Усе колькі там было. Але замест таго, каб узяць іх стары груба вылаяўся, «Што ты сунеш гэтулькі грошай? Што я табе? Хапуга які, га?» не павязу. Саша, пасаромленая, разгубленая, спалохалася яшчэ больш са слязамі ў голасе папрасіла: "Дзядулька, родненькі, што ж нам рабіць цяпер, а? Назад ісці?" Ён адвярнуўся, чмыхнуў носам і сурова загадаў: "Сядайце. Калі адплылі стары неяк адразу палагаднеў, спытаў: адкуль ідзе маладзіцца і ці далёка ёй ісці. Саша назвала сваю вёску. А Гэта <laughs> недалёка быццам узрадаваўся стары добры хадок да ночы дайшоў бы. Іх, відаць, ён не лічыў добрымі хадакамі, а на Аню паглядзеў даволі коса. І жанчына, каб не злаваць гэтага наравістага старога, дыпламатычна маўчала, хітра пасміхаючыся. «А чалавек дзе?» – спытаў стары кіўнушы на дзіця. «На вайне, дзядуля». «Правільна, такой маладой з дзіцёнкам лепш каля роднай маткі быць. Свякруха, не маці». Відаць, Аню ён палічыў за свякруху і хацеў дапячы ёй. Саша не сказала, што маці ў яе няма, але адчула, як балюча сціснулася сэрца такога напамінку. Што яе чакае дома? Хто яе стрэне там? Яны былі на сярэдзіне ракі, калі пачулі гул самалётаў. Ён хутка мацнеў, набліжаючыся аднекуль з поўдня. Яны, сказаў лодачнік і пачаў вельмі шпарка грэбці, стукаючы вяслом аб лодку пырскаючы. Човен, які дагэтуль ішоў роўна і проста пачаў віляць. Саша бачыла, што ў старога трасуцца рукі. Учора ў чапліне паромшчыка забілі душагубы. Пачуўшы гэта, Саша адразу зразумела небяспеку, якая пагражае ім. Няўжо гэта канец. Дачушка моя родная. Яна заплюшчыла вочы каб заткнуць вушы, каб не чуць гэтага страшнага гулу, што здаецца туза і гойдае ўсё навокал, паветра, раку, човін, яе рукі, яе мозг. Гул пераходзіць у нейкі прарэзлівы звон і свіст. Не, трэба глядзець на гэта, трэба ўсё бачыць, ад смерці не схавайся. Саша расплюшчыла вочы над самой кручай, над белым будынком больницы, над тополями, под якими яны сядели раніцой, лятять долгие самолеты. Трэба было сказаць Марыі Сергеевне, каб яна чырвоны крыж вылажыла, каб відаць было, што гэта бальніца. На сядзібе МТС узляцелі ў паветра слупы агню, дыму, пылу, дошак, бляхі. Адгэтуль зракі ўсё відно на фоне яснага летняга неба, як на блакітным экране. Калі самалёты адляцелі, стары падняў вясло і выцер рукавом пот з лба. Усё лепшае бамбяць, паразіты ўсё знішчаюць, сілу паказваюць, каб запалохаць. Добра, што не ў бальніцу. Там хворая выказала Саша сваю трывогу. О, <laughs> дойдзе чарга і да бальніцы. Ха, не пацэлілі сурова прабурчаў стары чамусьці зноў злаваўся хворыя хворыя а здаровыя жыць не хочуць маліся богу што нас не ўбачылі яны перапраўшчыкаў не любяць а ты мяне сотняй папракаеш накінуўся ён на аню хоць та і маўчала гай дура баба У мяне душа гарыць, Можа я за гэтую сотню залью яе душу сваю, А ты сотні шкадуеш, а багацець хочаш, а? Толькі вылазячы шоўна Саша чула, як перажыла страх, калі ўбачыла самалёты. Ногі былі як чужыя. Млелі не згіналіся ў каленях, але яна не спынілася, каб адпачыць, яна рвалася хутчэй наперад, нібы там яшчэ за адной ракой не лётаюць варожыя самалёты і няма ніякай небяспекі. Ні По-розному у тыя жудасныя дні Людзі ўцякалі ад вайны. Ішлі групамі і па адным, па магістральных дарогах і па глухіх сцежках. Адны ведалі, дзе іх прыпынак, другія ішлі ў белы свет. — Але, напэўна, ва ўсіх было такое ж адчуванне, як у Сашы, адно імкненне хутчэй наперад, як мага далей ад таго, што сталося ззаду. Пакуль чалавек сядзеў на месцы ў звыклых абставінах у сваім калектыве, працаваў, займаўся справамі, яго нішто не палохала, ні блізкасць кананады, ні бамбёжкі, але як толькі зрываўся з месца, рабіўся бежанцам, страх – і паніка гналі яго наперад няспынна. Саша, звычайна чула і уважлівая да людзей, не бачыла, што Аня абліваецца потам, бо клунак, які тая несла, быў даволі такі цяжкі. У яе самой млелі рукі, нялёгка з самай раніцы трымаць дзіця, несці перад сабой, бегчы з ім. Басанушкі націралі ногі, але ўся яе воля, усе сілы былі скіраваны на дно ісці, ісці, ісці. Цяпер яна разумела, што ўцякае, але не саромілася гэтага слова, якое яшчэ там каля дняпра здавалася ёй ганебным. Неуласная баязлівасць гоніць яе, а страх за дачку, за гэтую нявінную істоту, што пражыла на свеце ўсяго адзін месяц нічога яшчэ не разумее, не ведае. І толькі тады, калі гэтая немаўлятка падало свой голас нечага патрабуючы, Саша схамянулася. Яна есці хоча, трэба пакарміць яе. Дый нам пара адпачыць адгукнулася Аня, якая дагэтуль пакорліва ішла моўчкі. Запарыла ты мяне шурачка, О, сарочка хоць выкручвай. Яна з палёгкаю скінула з плеч свой клунак і села на зямлю. Сашы стала сорамна. Трэба нам гэта раздзяліць, каб я палавіну несла. Вам цяжка, Аня. Ай! Што гэта? Ты ж шура, цяжка. Табе таксама нялёгка. Яны спыніліся ў лесе, у тым месцы, дзе дарогу перасякала квартальная прасека лінія, як яе называюць людзі тых мясцін. бок прасекі ўзвышаўся стары бор. Стромкія прыгажуні сосны з лысінамі падсочкі, нібы смяротнымі знакамі, паміж сосен дубкі і бярозы ўнізе рэдкі арэшнік. З другога боку лес быў высечаны колькі год назад, І цяпер уся доўгая на квартал лесасека зарасла непралазным гушчаром, беразняком, асіннікам, арэшнікам. Мясціна была ўтульная. Увогуле такія лясныя скрыжаванні заўсёды вабяць пешахода, хораша адпачыць каля іх. Жанчыны селі ў цяні пад соснамі. Было ў гадзіны тры самы гарачы час лепеньскага дня, і ў лесе стаяла духмяная спякота і такая цішыня, што нават на маладых асінках не дрыжала лісце, толькі авадні звінелі навокал. Саша распіліла кофтачку, і малая прагна прыпала да грудзей смешна зацмокала. Маці з замілаваннем глядзела на яе тварык, Подорожница ты моя, Городная. Аня развязала клуношек с ежей, Достала хлеб, яйки, соль, Расклала все это на белой хустинце. Во, и мы перакусим, Лягчей ногам буде. А мне так и есть не хочется. Я передрыжала на раце. Вам нечего страшно было, Аня? <laughs> А кому не было б страшно, Шура? Старый вунь, які буркала, і той спалохаўся. А я і ў добры час вады баюся тут. Ой, такое страхоцце. Няўжо б яны кінулі на нас, каб убачылі. А што ім? Душа губам. Вунь рассказваюць, што яны робяць на шашы. У бежанцаў з кулямётаў страляюць, бомбы кідаюць. Ці так мы ідём, Аня? Не заблудзімся. Так, так. Я сюды па дровы зімой ездзіла. Зараз вёска будзе там, распытаем дарогу далей. Цяпер няма чаго баяцца. Бачыш, цішыня якая. Хм. <laughs> і не верыцца, што вайна. Аня аблупіла яйка, памакнула ў солі падала Сашы. На з'еш шурачка. гэты момант насупраць іх зашамацілі кусты і з гушару вылез чалавек у чырвонаармейскай форме са знакамі малодшага камандзіра на пятліцах. Ён быў зусім юны, бледна твары з вялікімі блакітнымі вачамі і зусім мірны на выгляд. Але Саша чамусьці скаланулася і хутка прыкрыла грудзі тварык дачкі Марлі. «Хто вы ёсць? Неяк дзіўна не па-руску спытаў вайсковец. Людзі мы ёсць, Утон яму адказала Аня смела і проста. Не бачыш хіба, бежанцы, ад вайны ўцякаем, ад немца, А ты чаму кусты выціраеш? На фронт ішоў бы. Ён кісла усміхнуўся і наблізіўшыся да Сашы працягнуў руку да дзіцяці. Што гэта? Саша адхіснулася. Маленькі шпіён, пажартавала яна без усмешкі. Што? Вайсковец нахмурыўся. Аня засмяялася. А маленькі шпіён адарван ад еж голасна закрычаў, парушыўшы лясную цішыню. «Адкуль ідзяце?» «За ракі ідзём!» Сур'ёзна пачала тлумачыць Аня. «Гэта наша фельчарыца. Працавала ў нас два гады, а цяпер ідзе дадому, да бацькі. Хто ведае, дзе спыняць супастата? Можа, ён і да нас дойдзе?» Дык нам усё адно, мы тут век жылі. А ёй, навошта аставацца? Маладая, з дзіцем. У яе дакументы ёсць. Саша паднялася гушкаючы дачку, каб супакоіць, і раптам убачыла, што збоку крокаў за дзесяць ад іх на прасецы стаяць яшчэ двое. Гэта былі у форме радавых з вінтоўкамі ў руках. Стаялі яны плячо ў плячо, як на парадзе маўклівыя суровыя позіркі, іх былі страшныя, ні цікаўнасці ў вачах, ні цеплыні, ні усмешкі. смешкі. Чаму гэта яны такія? Са страхам подумала Саша. І раптам адзін з двух спытаў: « Верзензі! Саша слупянела. Што гэта? Чаму ён гаворыць не па-руску? На якой мове ён гаворыць, хто ён гэты чалавек? Верзінзі! Хто такія ўспамінала яна пераклад гэтай простай фразы, Божа мой! Божа мой, гэта ж... Гэта ж... па-нямецку. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.